Siku ya kwanza ni leo hii na siku ya pili ni kesho insha Allah, na anwani ya mhadhara wa leo na kesho ni kuhusiana na manhaji salaf, njia ya wema waliotangulia ambao ndio da'wa yetu sisi tunajitangaza hivyo kwa watu na jambo letu tunaliweka wazi wala hatulifichi sasa mimi katika hizi siku mbili kwa kuwa Datu salafia ni pana na kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na da'wa yetu mimi nimependelea tuzungumzie katika hii Datu salafia tulionayo tuzungumzie changamoto zilizopo katika da'wa hii na utatuzi wake Kwa tutakuwa tunazunguka katika lile ile maudhui yetu, changamoto za daatu salafia na ufumbuzi wa changamoto hizo, na kwa kuwa siku ni mbili, leo na kesho, nimekusudia leo hii tazungumzia sehemu ya kwanza ya mhadhara wangu na inshallah kesho Allah kijalia tazungumza sehemu ya pili ya mhadhara wangu sehemu ya kwanza nitaelezea hali ya da'atu salafia katika nchi ya Tanzania tulipotoka na yaliyopita na mpaka hapa tulipo kwa sababu ukitaka kutatua changamoto ulizonazo katika biashara yako katika safari yako ya mafanikio miongoni mwa vitu vikubwa sana ni kukumbuka historia yako historia pekee ndiyo ina uwezo wa kukuhukumu wewe kwamba hapo ulipo unatakiwa usonge mbele au upumzike kwanza na hakuna watu wabaya watu wazembe wanaotarajiwa kufeli hasa watu ambao wanaosahau walipotoka Ukisahau ulipotoka hauwezi kujua unapokwenda. Kwa hiyo katika mahadhara wa siku ya leo tutaelezea sisi tulipokuwa na yale yaliyopita na mpaka hapa tulipo. Alafu kesho insha Allah nitaelezea changamoto tulizokuwa nazo na nitatoa mapendekezo, nitatoa njia ya kufanya ili tuweze kusonga mbele zaidi. Nikiingia katika maudhui yangu moja kwa moja Jambo la kwanza katika vitu ambavyo tunakumbushana katika siku ya leo, tunatakiwa sisi kwanza tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyotupa. Hii neema tulionayo ya kulingania katika njia ya masahaba na tunawalingania watu katika njia hiyo ni neema kubwa sana ili uweze kukumbuka neema kama ilivyozungumza mwanzo ili uweze kukumbuka neema na ujue neema ulizokuwa nazo ni muhimu sana kukumbuka ulipokuwa hata Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ameelezea aya tofauti tofauti anapowakumbusha watu neema na kuwazindua hapo mlipo kwamba hivi ulivyo wewe utakii kufanya hivi kwa sababu wewe ulikuwa hivi wewe ulikuwa hivi wewe ulikuwa hivi sasa kwa namna ulivyokuwa na hapa ulipo, kwa nini unafanya hivi? Ni sehemu ya kumzindua mtu. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya nambari 211 anasema sal bani israila kam atainahum min ayatin bayyina naambia mtume sallallahu alaihi wasallam aambie mayahudi wanamkataa mtume sallallahu alaihi wasallam wanamfanyia vitu wanamfanyia vitimbi mtume Allah anamwambia sal bani israila waulize hawa wana wa kam atainahum min ayatin bayyina ni aya ngapi tumewapatia wao tumewapatia aya ngapi ambazo ziko wazi kisoma habari za bani israila huko nyuma wamepewa mambo mengi sana kwa maana hivi wanavyokufanyia wewe Muhammad hawa mayahudi hawa huko nyuma huko walishapewa hoja za wazi nyingi sana lakini hawakuweza kuamini hawakuweza kuamini watakuamini wewe hivi sasa hili jambo mtume akiambiwa anapata picha kuona aha Kumbe hawa ni tabia yao. Huu ujeuri huu wanaonifanyia ni tabia yao, kwa hata kama wakikataa na wakazidi kumfanyia vitimbi, hatupata maumivu, hatupata maumivu makubwa. Kisha Allah akasema, waman yubaddil ni'mata llahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidu iqab, na yoyote atakaibadilisha neema za Allah baada ya kumwijia hizo neema hakika Allah ni mkali wa adhab utaratibu huu pia Allah subhanahu wa ta'ala kautumia kuambia masahaba katika aya ya nambari moja na tatu katika suratu Ali Imran anawaambia waislamu wote hasa hasa masahaba wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu shika manini na kamba ya Allah wote kwa pamoja wala msifarikiane kisha akawaambia wadhkuru ni'matallahi alaykum kumbukeni neema za Allah juu yenu idh kuntum a'daan pindi nyinyi mlipokuwa ni maadui Aus na Khazraj walikuwa ni maadui wakubwa wote ni Waarabu ni wenyeji wa mji wa Madina lakini hawaishi kugombana sasa Allah anawakumbusha wadhkuru ni'matallahi alaykum kumbukeni neema za Allah juu yenu idh kuntum a'daan pindi nyinyi mlivyokuwa ni maadui fa'alafa baina qulubikum Allah aka akaunganisha baina ya nyoyo zenu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mkawa nyinyi kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi mmekuwa ni ndugu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar na mlikuwa nyinyi mko pembezoni mwa moto shimo la moto mpo pembeni pembeni ya shimo la moto fa anqadhakum minha Allah akawaokoeni kutoka katika hilo shimo la moto kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun hivyo anabainisha Allah kwenu nyinyi aya zake ili mpate kuongoka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambia masahaba zake siku moja katika vita nakumbuka hadithi ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam nadhani ni vita vya Hunain baada ya fathu Makkah alipigana mtume akashinda akapata ngawira alipopata ngawira mtume akagawa zile ngawira akawapa wale waislamu waliosilimu katika fathu kina Abu Sufyan akawapa mali nyingi sana kina Abbas akawapa mali nyingi sana na muhajirun akawapa mali nyingi sana halafu katika ansar hakumpa mtu hata mmoja hata mmoja hakumpa ngawira zote kagawa kwa haya makundi mengine haya makundi mengine hakutoa ngawira ansari lile jambo hawakulifurahia walisema sana Akasema Mtume, sisi tumempokea, hawa jamaa walimfukuza, tumempokea sisi, halafu ngawira zote anawapa wao. Tena wengine wakasema mapanga yetu hayajakauka damu zao, tumetoka kuwapiga juzi tu hapa, halafu anawapa sisi, anatuacha sisi ndio wenyeji wake. Sasa wakawa wana, wanaangalia namna walivyompokea mtume na kumnusuru mtume halafu leo hii mtume anaweza akapata ngawira sisi akatuacha akawapa wale walijisikia vibaya sana mtume sallallahu alaihi wasallam yale maneno yakamfikia akawaita wote akawaita ansar akawaambia nyinyi ansari nimesikia mnasema hivi hivi na hivi akasema kweli mtume tumesema hayo maneno sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza nao sana mpaka wakalia na yeye mtume katika baadhi ya riwaya kwamba alizungumza mpaka akalia yani alizungumza na wao pia walizungumza miongoni mwa mambo ambayo mtume aliwaambia ansar kwa sababu wao pia walisema tumempokea mtume tumemfanyia hivi mtume leo hii mtume anatuacha sisi anaangalia jamaa zake mtume akawaambia hivi ya maashara al-ansar enyi kundi la ansar alam ajidukum dhulalan dhulalan alam ajidukum dhulalan fahadakum Allah bi hivi nyinyi ansari sikuwakuta nyinyi mmepotea Allah akawaongoza kupitia mimi waalatan na mimi nimekuta nyinyi ni mafakiri fa aghanakum bi Allah akawatajirisha kupitia mimi wa mutafarriqina na nimewakuta nyinyi mmetengana tengana mpo makundi makundi fajama'akum Allahu bi Allah akawakusanya mkawa kitu kimoja kupitia kwangu mimi Ansari ah, wakalia sana wakaona ya kwamba eh, haya ambayo mtume ametufanyia sisi sawa ni makubwa na ni mazito kuliko yale ambayo sisi tumemfanyia kisha mtume kwenye kuwasifu wale ansari akawaambia ya maashara al ansari enyi kundi la ansar ala tardawna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal ibil hivi nyinyi hamridhii watu wakaondoka hapa katika viwanja vya, vita wamebeba mbuzi na ngamia watadhhabuna rasulillahi ila rihalikum na nyinyi mkaondoka na mtume wa Allah kwenda kwenye makazi yenu hawa wataondoka na hivi vitu watenda makwao mimi nitaondoka na nyinyi tutarudi nyumbani kipi ambacho mnachokiona ni bora ni nyinyi kuondoka na mimi ndio bora au wale kuondoka na ngamia na mbuzi na kawaida zingine ndio bora kisha akamwambia akawasifia akasema al-ansaru shi'arun wan-nasu ditharun ansar Ansar ndiyo alama na nembo ya Uislamu na hawa watu wengine hawa ni mali tu ni vitu vya kawaida walaula la kuntum mra'an min alansar na sio kama hijra kuhama kutoka makka kwenda kuja Madina la kuntum ra'an min alansar mimi ningekuwa ni mtu katika ansar walau salaka an-nasu wadiyan wa shi'ban lau kama watu watashika njia ya majangwani na jangwa fulani wakaelekea upande fulani la salaktu wadi al-ansari wa shihbahum na mimi nitafata njia ya ansari sawa na upande wao katika baadhi ya riwaya imekuja lau salaka almuhajiruna wadiyan wa salaka al-ansar wadiyan la salaktu wadi al-ansar lau kama muhajiruna watapita njia hii wakaelekea huko wanapokwenda na ansari wakapita njia hii mimi nitafuta njia ya ansari yale maneno yakawa yafanya nini yameondoa huzuni yameondoa ma, madukuduku ambayo ansari waliona kana kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam amewapendelea wale na wao hajawapendelea kitu alizungumza maneno mengi sana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia ansar kwamba wale mimi nimewapa sio kwa maana wale mimi ninawapenda sana kuliko nyinyi lakini wale wamesilimu hivi juzi nimewapa kwa ajili ya kuunganisha nyoyo zao tu mimi niko pamoja na nyinyi lengo la kutaja hizi aya na hii hadithi katika huu muhadhara wangu ni kutaka kuweka msingi kwamba uko umuhimu wa watu kukumbuka walipotoka kukumbuka ulipotoka ndiyo kuna kufanya ujitambue wewe ni nani na hivi sasa unatakiwa ufanye nini Sasa mimi nataka leo hii tujikumbushe kidogo tulipotoka. Sijui kama nyinyi mnakumbuka tulipotoka. Kwa sababu watu huwa na tabia kusahau walipotoka. Na huenda mtu kusahau alipotoka akachezea neema aliyonayo. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikakufanya wewe kulinda neema ulionayo ni kuwa na tabia mara kwa mara kukumbuka wewe ulitokea wapi. Sasa sisi tumetoka wapi? Mimi ninakumbuka, sijui nyinyi wenzangu, sababu kila mtu ana historia yake, na sijui kama nyinyi mna tabia ya kukumbuka historia zenu na kudhibiti historia zenu mimi nimeanza kusikia neno as kulisikia mara ya kwanza kabisa kwa ndugu yangu au kwa kaka yangu Abu Musa nakumbuka ilikuwa ni mwaka elfu mbili na nne au elfu mbili na tano wengine hamjazaliwa hapa eh? au ndo mna miaka saba hamjielewi, si ndio? elfu mbili na elfu mbili na tano ilikuwa tumetoka Mombasa kuhifadhi Qur'an, tumerudi likizo. Nakumbuka kabisa alikuwa amechukua ubao, tuko nyumbani, ameweka ubao akawa ameandika kauli ya Imamu al-Auza'i isbiri nafsaka ala sunna mpaka leo ile kole nilihifadhia pale kipindi hicho sisi hatuelewi salafia ni nini lakini tunakuwa na msikitini tunaswalisha basi mwaka 2006 mwishoni baada ya Abul Fadhili Allah muhifadhi kufungua markaz Ibn Taymiyyah mimi kaka yangu akanichukua akanipeleka pale nakumbuka mimi nimeingia Pongwe mwaka 2006 au 2007 bado chuo ni kidogo mimi nilikuwa ni mwanafunzi wa 60 kusajiliwa au 61 na moja